Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը այցելել է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության գրասենյակ։ Ազգային ժողովի խոսնակը ընդունել է Ֆրանսուয়া Պուպոնին եւ Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանին։ Մարտունու շրջանի Շեխերի գյուղական համայնքի եւ Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի միջև ստորագրվել է բարեկամության հրճակագիր։ Տիգրանակերտ զորավարժարանում անցկացվել է գումարտակային մարտավարական զորավարժություն։ Քարվաճառում կազմակերպվել են հյուրատների բիզնեսի կառավարման դասընթացներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն եւ հանդիպել միության մի խումբ անդամների հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանրապետության նախագահը նախ շրջեց գրասենյակի ընթարձակ սրահում տեղակայված հանգարանում ցանոթացավ տեղադրված ցուցանմուշների հետ, ապա շնորհավորեց ներկաններին միության 20-ամյակի կապակցությամբ, այնուհետև արժևորելով նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքը նշեց. Այդ կորածները դա մի ողբերգական էջ է մեր երկրի կյանքը, մեր ժողովրդի կյանքը, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ որևէ անգամ փորձալ չեն կեղծ նկարագրի շրջանակներում աշխատանքը իմ պատականությունները կատարելուց եւ շարունակելու ում այդպեսին այն, որովհետեւ ավելի լավ միջոց չեմ գիտում ձեզ մխտարություն հաղորդելի, ձեր արջև խոնարվելի, իմ վերաբերմունքը ծուսաբերելի, կան այդպիսի հարաբերություններն Կատարված աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո նախագահը ծանոթացավ նաև առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերի հետ։ Բակո Սահակյանն առաջարկեց որոշակի փոփոխություններ մտցնել կազմակերպության գործունեության մեջ։ Եվ իմ եւ մեր բոլոր հնարավորությունները միշտ էլ պատրաստ ենք հրել, այդ թվում նաև ֆինանսական ու ուղղելի եւ ավելի ստույգ տեղեկություններ ստանալ, ավելի այսպես ասած արդյունավետ աշխատանք կատարելու։ Կազմակերպության նախագահ Վերա Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց նախագահին այցի համար, ապա այն այն բոլոր շահագրգիռ մարդկանց, ովքեր միշտ պատրաստակամություն են հայտնում աջակցելու միությանը նախանշված ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Հունիսի 29-ը արդեն անցնելուց հետո սկսել ենք այս նախապատրաստական աշխատանքներ 3-4 ամիս անընդհատ այդ աշխատանքներին հետ կապված այցելել ենք ամեն շրջանում 5-ից 7 բնակարան։ Գումարաստրան ամեն շրջանը մասնաճյուղի ղեկավարի մոտ։ Լուծված եւ չլուծված խնդիրներ կա։ Մի երկու հոգի խոստացել են երևի կլինի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախի անհայտ կորածների հարազատների միության հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ Բակո Սահակյանը ուղերձ է հղել։ Նրանում ասված է. «Թանկագին բարեկամներ, օրը նշում ենք խորը զգացումներով։ Նախ եւ առաջ մեզ համակում են ցավն ու կսկիցը նրանց համար, ովքեր այսօր մեր կողքին չեն, ովքեր պահ անգամ չվարանեցին կանգնելու հայրենիքի ու հարազատ ժողովրդի պաշտպանության դիրքերում եւ դասվեցին անհայտ կորածների շարքին։ Ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով հայրենիքի շնացմանն ու զարգացմանն ուղղված գործունեությամբ դուք արժանիորեն շարունակում եք ձեր ворթիների, եղբայրների եւ ամուսինների կիսատ թողած գործը, մեծապես նպաստում Արցախի պետականաշինությանը, մեր երկրում տարբեր հարցերի ու խնդիրների լուծմանը։ Այդ ամենի համար շնորհակալ ենք ձեզ եւ հպարտ, որ դուք կարողացաք ուժ գտնել ձեր մեջ, շտկել վշտից կորացած ձեր ուսերը, համախմբվել ու միասին համատեղ ջանքերով շարունակել ապրել ու արարել հանուն ազատ ու անկախ Արցախի զորացման ու բարգավաճման։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, քաջարարություն եւ մեծագույն հաջողություններ ձեր հայրենանվեր աշխատանքում։ Աստված է ուղերձում։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Հոկտեմբերի 22-ին Մարտունու շրջանի Շեխերի համայնքի եւ Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի միջև բարեկամության հրճակագիր է ստորագրվել։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախյան Շեխեր գյուղի եւ ֆրանսիական Արնովիլի միջև ստորագրված բարեկամության հրճակագրով նախատեսվում է համատեղ ծրագրեր իրականացնել տնտեսության, կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում, ինչպես նաեւ նպաստել փորձի եւ մասնագիտական հմտությունների փոխանակմանը։ Շեխերցիները գյուղի կենտրոնում աղոհացով ու հայկական երկերաշտությամբ են դիմավորել Արնովիլ քաղաքի պաշտոնական պատվիրակությանն ու մյուս հյուրերին, որից հետո նրանց ուղեկցել են հուշահամալիր, որտեղ ծաղիկներ են խոնարել, այնուհետեւ բարեկամության հրճակ հռչակագրի ստորագրման արարողությունները շարունակվել են դպրոցի մարզադահլիճում։ Հանդիսավոր միջոցառումը մեկնարկել է Ֆրանսիայի եւ Արցախի պետական օրներգերով։ Ներկային նաեւ արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահ Ֆրանսուয়া Պուպոնին եւ այդ շրջանակի նախկին ղեկավար Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանը, Ֆրանսիայում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը, ֆրանսիացի հյուրեր, падգամավորներ, Արնովիլի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շեխերի համայնքի ղեկավար Մխիթար Մանգասարյանը ֆրանսերեն, իսկ Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը հայերեն ողջունելով ներկաներին ու միմյանց կարևորել են բարեկամության հրճակագրի ստորագրումը երկու ստեկ օգտակար ու արդյունավետ համագործակցության ձևավորման համար, նշելով, որ այն եւս մեկ քայլ է հայ-ֆրանսիական արդեն իսկ ձևավորված բարեկամության ամրապնդման գործում։ Ելույթներ են ունեցել ողջունել, կարևորել ու շնորհավորել նաեւ Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանը, Ֆրանսուա Պուպոնին եւ ուրիշներ։ Իդեպ Շեխերի եւ Արնովիլի բարեկամության ձևավորմանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել ֆրանսահայ բարերար Կարպիս Նիկողոսյանը, ում միջոցներով ու նախաձեռնությամբ է վերակառուցվել գյուղի դպրոցն ու մարզադահլիճը։ Մենք սերդե, մենք ուժ է եւ պետք է միշտ ճանանք, որ Ֆրանսիա եւ Արցախ եւ Արնովիլ եւ Շեխեր Ավլիջիշտ միանան եւ լավ ելույթներ ունենանք, լավ առաջ երթանք, մանավանդ երեխաները լավ սորվին, արեց սորվին եւ աբակա ունենան աս երկրի մեջ։ Ընդունված ձևաչափ է, որ բարեկամության հրճակագիր ստորագրվում է երկու քաղաքների միջև։ Այդ առումով թերևս Շեխեր Արնովիլ համագործակցությունն աննախադեպ է, նկատում է համանքի ղեկավար Մխիթար Մանգասարյանը կնշեմ, որ գյուղատնտեսության շրջանակում, ասենք հողագործության մասնավորապես, մենք կարող ենք ինչ-որ փորձի փոխանակում իրաց հետ։ Ֆրանսիական Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը պատիվ է համարում շեխերի հետ բարեկամության հաստատումը։ Merci de, de, de, nous recevoir ici en Artsar. La délégation est très très honorée de venir dans cette belle ville de Cherer. Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ ուզում եմ ասել, որ մեզ համար եւս մեծ հաճույք եւ մեծ պատիվ է, որ կարողացել ենք հասնել այսօր այստեղ ու ստորագրել euh, այս հրճակագիրը euh, Շեխերի եւ Արնուվիլ քաղաքների միջեւ, կապերը, որ արդեն գոյություն ունեն, օրինակ կարող եմ նշել հենց այս դպրոցը, որը ստեղծվել է, որը իրականացվել է հենց պարոն Կարպիս Նիկողասյանի ջանքերով euh, եւ որպես հետագա աշխատանքներ կան արդեն սկսված ծրագրեր, պետք է դրանք շարունակենք։ Նշենք, որ բարեկամության հաստատմանը նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը եզրափակվել է շեխերի դպրոցականների կատարմամբ ազգագրական երկու պարով ասմունքով, ինչպես նաև հուշանվերների փոխանակմամբ։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Պասկալ Դոլլի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ողջունելով Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի եւ Մարտունու շրջանի Շեխեր գյուղի միջև բարեկամության հրճակագրի ստորագրումը նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Ֆրանսիայի վարչական շրջանների եւ միավորների հետ փոխգործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչը թույլ է տալիս կյանքի կոչել տարբեր ծրագրեր սոցիալ-տնտեսական, մարդասիրական եւ հասարակական ոլորտներում։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ մենք խոսել ենք արկա այն հարաբերությունների մասին, որոնք կան Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջեւ։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը, նշելով, որ իրենք խոսել են նաեւ Արցախի եւ Ֆրանսիայի ունեցած բացարձակ արժեքների, ազատության եւ խաղաղության մասին, քննարկել մի շարք ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացվեն համատեղ ուժերով։ Ֆրանսիայից ժամանած պատվիրակությանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահ Ֆրանսուয়া Պուպոնին եւ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Ֆրանսուয়া Ռոշբլովանին նույն օրը ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Ֆրանսիա-Արցախ խորհրդարանական կապերի ամրապնդմանը, զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններին եւ Արցախում ֆրանսախոսությանը վերաբերող թեմաներ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հոկտեմբերի 22-ից Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն կենտրոնական ենթակայության զորամասերի ուսումնանյութական բազայի հիմքի վրա մեկնարկել են հրամանատարական հավաքներ, որոնց մասնակցում են հանրապետության եւ արտերկրի բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտ սպաները։ Հավաքների մեկնարկին նորավարտ սպաներին հանդիպել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Նմանատիպ հավաքների անցկացումը նպատակ ունի տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով նորավարտ սպաներին ծանոթացնել բանակում տիրող ընթացիկ վիճակին, նրանց տալ համապատասխան փորձ եւ նախապատրաստել հետագա ծառայությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիդյան պալատում հանդիպել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Յուրի Օսիպովի հետ։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր, կարևորելով հակամարտությունների բացառապես խաղաղ կարգավորումը։ Այդ նպատակի համար պետք է բացառել ռազմատենչ հռետորաբանությունն ու այլատյացության քարոզը։ Ադրբեջանի զենքի վաճառքը նպաստում է այդ երկրի ապակառուցողական քայլերին, ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Ղարաբաղյան բնակցությունները դոփում են տեղում, քանի որ դեռ Ադրբեջանը մտքում պահում է ուժային քաղաքականությամբ հարցը լուծելը կամ տնտեսական շրջափակումով Հայաստանին ծնկի բերելը։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարի պաշտոնակատար Շավարժ Քոչարյանը։ Այսքան տարի առաջընթաց չկա այն պատճառով, որ Ադրբեջանը որևէ փոխզիջման պատրաստ չէ։ Ինքը կառուցել է իր ամբողջ քարոշությունը հետևյալ թեզի վրա. չկա Արցախ սուբյեկտ, կա տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եթե բանակցություններում իրական առաջընթացի մասին խոսք գնա, ապա պարտադիր է Արցախի մասնակցությունը չի կարող Հայաստանը քննարկել հարցեր, որոնք բացառապես Արցախի իշխանությունների տիրույթում են պետք է այնպիսի մտնոլորտ ձևավորենք, որ Ադրբեջանին հնարավոր լինի բերել կառուցողական դաշտ, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստ չէ կոնկրետ կառուցողական քայլերի գնալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը։ Շատ շնորհակալություն պարոն Մամեդյարովին, այդքան, այսպես ասած, արժեքավոր առաջարկի համար։ Ճիշտն ասած, այլ բան չէինք էլ սպասում։ Ադրբեջանի արտգոսնախարարի խոսքում հստակ նկատվում է Բաքվին յուրահատուկ գիծը՝ մի կողմից ձևացնել թե պատրաստ են պայմանավորվել, իսկ մյուս կողմից չհրաժարվել դրված նպատակներից։ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը Արցախը աստիճանաբար անարյուն իրենց տարածքի մեջ ներառելն է։ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակն է սպիտակ ցեղասպանություն իրականացնել, սակայն այդ սցենարը չի իրականանալու։ Հետևաբար բոլոր հայտարարություններին պետք է ամենայն լրջությամբ վերաբերվել, իսկ Արցախի բանակը եւ ժողովուրդը մշտապես ամբողջական մարտական պատրաստության վիճակում են գտնվում, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Խարվաճարում կազմակերպվել են հյուրատների բիզնեսի կառավարման դասընթացներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Դասընթացը, որ վարում էր հայ զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի զբոսաշրջային արդյունքի զարգացման բաժնի ղեկավար Անահիտ Մանասյանը, ընդգրկում էր խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվություն, բիզնեսի ստեղծման, հյուրատնային բիզնեսի կազմակերպման, կառավարման եւ մարքեթինգի վերաբերյալ։ Խոսելով դասընթացի անցկացման նպատակներից Անահիտ Մանասյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ Արցախը զբոսաշրջային մեծ գրավչություն ունի, եւ տեղի բնակիչներին պետք է ներգրավել այս ոլորտում։ Զբոսաշրջությունը շատ եկամտաբեր ոլորտ է եւ մենք ցանկանում ենք արցախցիներին ներգրավել այս ոլորտում, որպեսզի նրանք իրենց տնտեսական եւ սոցիալական դրությունը բարելավեն զբոսաշրջության զարգացման միջոցով, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով Խարվաճառում անցկացված դասընթացի մասին Անահիտ Մանասյանը նշեց, որ պատրաստվել է խորհրդատվական նյութերի բնակիչների համար։ Այս դասընթացի ժամանակ բնակիչներին տալիս են գիտելիք, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց առանձնատները դարձնել նաև հյուրատուն, այսինքն մարդիկ ապրելով այնտեղ կարողանան զբոսաշրջիկներ ընդունել եւ գումար վաստակել։ Կախված տան պայմաններից կարող են օգտագործվել B&B, հոստել եւ այլ ֆորմատներ։ Մասնագետը վստահ է, Արցախում զբոսաշրջիկների հետ շփման կանոններ բացատրելու կարիք չկա։ Արցախում մարդիկ շատ հյուրընկալ են ջերմ ու պատրաստակամ օգնելու եւ սա ձևավորված մշակույթ է այստեղ, վստահ է Անահիտ Մանասյանը։ Հայկական միջօրեական Ստամբուլում գործող համշենական